لما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت في الثأر روحي واغتلى فيها دمار سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين كلما كلما كلما Mi ćemo uliti strah u srca onih koji neće da vjeruju zato što drugi Allahu ravnim smatraju, o kojima on nije objavio ništa. Džehennem će njihovo boravište postati, a grozno će prebivalište nevjernika biti. هذه الأرض مهادي وأنا باق هنا لست أرضى Muslimani Bosne su sebi ponovo dopustili da im se prijeti zatvorom jer su muslimani, jer govore moj gospodar je Allah. Muslimani Bosne su sebi ponovo dozvolili da budu razjedinjeni, da budu slabi i potlačeni i da očekuju da ih se uhapsi zbog toga što nastoje biti muslimani, u pravom smislu te riječi. تحت أقدام الغزاة أرعدت في الثأر روحي واغتلى في Komunistički vjetrovi torture i jednoumlja su nakratko ponovo zapuhali Bosnom i priprijetili da otpušu svakog onog ko govori istinu za nju se bori. حبها ملء ضلوعي وهواها في كياني Poznato je da su neki od islamskih daija koji pozivaju Allahu u zadnje vrijeme zatvoreni, neki isporučeni, a neki ubijeni. Krajni cilj ovog projekta jeste da Bosna, kao zemlja sa idealnim uvjetima za život, postane rezervni Izrael. Prije 1400 godina, a i danas, cilj je jedan – uništiti islam i muslimane ili barem one muslimane koji prijete da ugroze novi svjetski poredak po kojem židovi trebaju zagospodariti svijetom.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 Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, koji je nebesa i zemlju stvorio za šest dana a zatim se uzvisio iznad arša svoga prijestolja. Neka je hvala Allahu Đalešanhu koji čovjeka stvara u najljepšem obliku, a zatim će ga, kako kaže, u najnakazniji vratiti, osim onih koji vjeruju i čine dobra djela, takvi će neprekidnu nagradu imati. Rekao je uzvišeni Allahu suri Taube, Ja ejuha alladhina amanu taku Allahe ve kunu ma sadiqin. O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji istinu govore. Molim Allaha velikog da budemo od onih koji govore istinu, ne bojeći se na tom putu ničijeg prigovora. Neka je salavat i salam na najboljeg, najodabranijeg i najumnijeg predstavnika ljudskog roda Muhammeda, njegovu časnu porodicu i prijatelje, ashabe, i sve one koji ga do sudnjeg dana slijede, čineći ono što je on činio i ostavljajući ono što je on ostavljao. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, Efdalul džihadi kelimetul haqqi inda sultanin džair, najvredniji džihad je reći riječ istine u lice nepravednom vladaru. Na početku prve hutbe koja je edukativnog karaktera, Molim Allaha uzvišenog da nas učini svetionicima Islama u mrkloj noći kufra, zablude, laži i džahilijeta, da nas učini svojim iskrenim i istinskim robovima koji privlače ljude u Islam poput magneta koji privlači željezo. Molim Allaha uzvišenog da iz ovog mjeseca oprosta iziđemo čisti od grijeha kao što smo bili onog dana kad nas je majka rodila. Dok se krv muslimana prosipa, I dok se bi gajril haq nepravedno gaze leševi muslimana, pomalo je nezahvalno i neobjektivno govoriti o bilo čemu drugom. U Afganistanu, Palestini, Čečeni i Kašmiru razbijaju se muslimanske glave jer govore Rabbun Allah, naš gospodar je Allah. Zbog toga današnja hutba s pravom nosi naziv Ramazan obojen krvlju muslimana. Gotovo da je smiješan američki strah i strah njihovih saveznika koji je bio prisutan i primjetan posljednjih mjesec dana antiterorističke, odnosno antiislamske kampanje. Strah od svega što je muslimansko. Međutim, ispostavilo se da ni jedan od tolikih privedenih muslimana u jeku iste kampanje nema nikakve veze sa terorizmom i nije tu da bi plaši Amerikance. Otkud toliki strah? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Imran سنلقي في قلوب الذين كفروا رؤب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا Mi ćemo u srca onih koji ne vjeruju staviti strah zato što oni Allahu smatraju nekoga drugog ravnim o kome Allah nije objavio ništa. Pri 1400 godina židovi u Kur'anu opisani kao najveći neprijatelji islama i muslimana, podigli su arapske mušike na borbu protiv muslimana, kojom prilikom su ovi više od mjesec dana pod opsadom držali muslimane na čelu sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam u Medini. 1400 godina poslije, židovi su, tačnije židovski lobi koji upravlja Amerikom i želi upravljati čitavim svijetom, ponovo podigli mušike na borbu protiv muslimana, samo što su današnji mušici kršćani, koji su od čiste i saove alaihi salam vjere napravili klasični širk, pripisali Allahu Đelešanuhu druga i podijelili se u mnoge skupine i sekte. S pravom se može postaviti pitanje svakom kršćaninu koji podržava zulum u Afganistanu. Zar ste se opet stavili protiv muslimana u službu židova, koji su vašeg Isusa prozvali kopiletom i koji ga takvim smatraju. Pri 1400 godina, a i danas, cilj je jedan, uništiti islam i muslimane, ili barem one muslimane, koji prijete da ugroze novi svjetski poredak po kojem židovi trebaju zagospodariti svijetom. Rekao je Allah uzvišeni u suri Bakare, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni. Svrha posta jeste bogobojaznost, takvaluk, strah od Allaha dželešanu Svrha posta jeste da se čovjek Allaha poboji te da izvršava ono što je Allah naredio, a ostavlja ono što je Allah zabranio. Svrha posta jeste da se kao dio bogobojaznosti ili takvaluka slijedi sunnet, a ostavljaju pokuđene stvari i mekruhi i da se izbjegava ono što je sumnjivo, jer ko izbjegava ono što je sumnjivo, fakad iz tebra li dinihi wa irdihi, ko što kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem, osigurao je ili sačuvao je svoju vjeru i svoju čast. A onaj koji poseže za sumnjivim stvarima jeste kao onaj koji hoda oko onoga što je zabranjeno i uvijek je zbog toga na granici da upadne u haram. U tu svrhu spomenuću čuvanje, odnosno nečuvanje jezika od zabranjenog govora, Koliko je samo muslimana koji poste i čuvaju svoj jezik od kušanja hrane i pića, ali ga ne čuvaju od časti drugih muslimana, a čast muslimana svetija je od svetosti Kabe. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, el muslimu al el muslim haram, jedan musliman je drugom muslimanu haram, demuhu wa maluhu wa irduhu, njegova krv i njegov imetak i njegova čast koliko li je samo oni koji su bogobojazni i neće da jedu pod znacima navoda sumnjive emulgatore i lecitine, ali zato redovno tračaju i tako jedu meso svoje braće, kao da je gibet, a i nemimet mali grijeh ili mekruh, a ne jedan od najvećih grijeha. Koliko li je samo muslimana koji posteja čine zulum i nepravdu, a rekao je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam, وَتَّكُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Bojte se dove mazluma onoga kome je učinjena nepravda, fa innehu lejse bejneha wa bejna Allahi hijab, jer zaista između te dove i između Allaha Đelešanuhu ne ima nikakve pregrade. Zar Allah Đelešanuhu nije zbog zuluma i nepravde, koja se čini muslimanima Afganistana, uzvratio, uslišavši nečiju dovu i srušio avion sa 255 ljudi, Zar Allah Đelešanhu nije na Floridu poslao strašni uragan, a u stanje da učini još mnogo? Jedan od bivših predsjednika Amerike, Ronald Reagan, bio je svojevarano prvi čovjek koji je pozivao na zajedničku borbu protiv muslimana Afganistana. Sada živi ko biljka. Mijenjaju mu pelene, hrane ga na cuclu. Mrtava živ, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ibrahim وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا مَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Nemoj nikako smatrati da je Allah Đelešanuhu nemaran prema onome što rade oni koji čine nepravdu, zalimi, zlikovci. Allah subhanahu wa ta'ala koji je El Basir, onaj koji sve vidi, koji do pogleda dopire, a do kojeg pogledi ne mogu doprijeti, sigurno motri na ono što zalimi rade na one koji su 96. godine priznali i pomagali talibane radi svojih interesa protiv Kine i Irana. Međutim, kada su im ovi okrenuli leđa ne želeći ih slušati, Amerika je scenirala i isforsirala slučaj Usama bin Ladin, koji je kulminirao ovih dana znamo kako. Allah zaista motri na one koji organizuju iftare, a ubijaju muslimane, Allah zaista motri na one koji ispuštaju humanitarnu pomoć, a zatim bombe od sedam tona. Zamislite kakav bi to cirkus bio, da je Hitler svoje žrtve uspavljivao gasom u gasnim komorama, a zatim ih okrepljivao sokom od borovnica ili jagoda. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem u vjerodostojnom hadisu koji bilježe Buharije muslim. Iza dje Ramadanu, futihete bvabul džennah, وغلقت ابواب النار وسفدت الشياطين kada nastupi Ramazan otvore se vrata dženneta a zatvore se vrata vatre isputaju se odnosno svežu se šeitani na osnovu ovog hadisa rekao je Ibn Qayyim rahmetullah alejh da su džennet i vatra i danas prisutni rekao je Fudail ibn Iyad rahmetullah alejh, vrata dženneta se otvaraju zbog pokornosti Allahu tim danima. I ta pokornost je uzrok ulaska u džennet. Zatvaraju se vrata vatre zbog ostavljanja loših dijela i govora i straha da se ne pokvari post. U ovom hadisu se kaže o sufideti šealtin isputaju se šeitani. Kakva je veza između ovog hadisa i svakodnevnice koja je i u Ramazanu istini za volju ispunjena griješenjem svake vrste? Ulema je dala odgovor i rekla da je sputavanje šeitana na jedan od tri načina. Prvo, vezuju se šeitani koji kradu vijesti sa nebesa od govora Allaha Đelešanuhu kod propisivanja sudbine, koji zatim s tim govorom, odnosno s tim vijestima, bježe i odlaze svojim prijateljima, sihribazima i njihovo vezanje dešava se samo u Ramazanu. Dva, Vazuju se šeitani koji čovjeka nagone da bude podložan svojim strastima i prohtjevima svoje duše. U Ramazanova čovjekova želja slabi, a povećava se želja za ibadetom. I po tri, vezuju se samo neki šeitani, i to oni najveći. Rekao je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam, Men sama Ramadane imane vahti saben, gufira lehu ma taqaddame min zembihi wa ma ta akhar. Onaj ko isposti Ramazan, sa imanom i vjerom u Allaha Đelešanuhu, wahtisaben i nadom u Allahu nagradu, gufira lehu ma taqaddama min zambih, bit mu oprošteno ono što je bilo od njegovih grijeha i kaže se u hadisu وَمَا تَأَخَرْ i ono što će doći, odnosno ono što prestoji od njegovih grijeha. A to je kao primjer radnika koji 30 dana, jedan mjesec čitav, predano radi, a zatim od gazde, od svog vlasnika dobije platu koju je zaslužio. Svaki pošteni i pravedni vlasnik i gazda isplatit će svoga radnika odmah bez zakidanja. Allah subhanu wa ta'ala koji je daleko od svake nepravde i od kojeg je nepravda daleko, najbolje isplaćuje platu radnicima za uloženi trud, a to su u ovom slučaju muslimani postači koji 30 dana poste i koji se 30 dana čuvaju od zla. Međutim, na kraju, da bi bar malo muslimanima pokvarili raspoloženje i veličanstvenost Ramazana kojeg očekuju godinu dana, potrudili su se protagonisti Allah najbolje zna anti-islamske, odnosno antiterorističke kampanje, organizujući na prvi dan Ramazana izbor za mis svijeta, kako bi muslimani koji su tog dana postili i očistili se i približili za svom gospodaru, u toku te noći se u stvari uprljali, gledajući i uzdišući za kršćanskim i židovskim ljepoticama koje gole i polu gole hodaju pred njihovim očima. Koliko je samo uzdaha te noći ispušten od strane muslimana za tim kršćankama i židovkama. Navešću primjer jednog alima iz Selefa, iz naših prijašnjih generacija, koji opisuje jednog hafiza mladića, hafiza Kur'ana, koji je bio sa njim na granici muslimanske države u ribatu u pripremi za džihad, u pripremi za boj na Allahovom putu. U primjerju, otišao jedan kršćanski grad, znači u vremenu primjerja, otišao jedan kršćanski grad i tamo ugledao jednu kršćanku ljepoticu koju se zaljubio. Ponedio joj brak, međutim ona nije htjela ni da čuje. Kad je ovaj bio uporan, dala mu je uslov da će se u stvari udati za njega ako pristane da primi kršćanstvo i da se vjenčaju u crkvi. Ovaj mladić je razmišljao zašto da ne, ja ću to samo prividno uraditi, a kasnije ću ja nju prevest na islam i bit sve u redu. Primio je kršćanstvo, vjenčali su se u crkvi, a zatim je ostao tamo gdje je ostao u tom gradu, polako zaboravivši od Kur'ana sve što je znao, Haman da je postao pravi kršćanin ovaj čovjek koji pripovijeda ovaj događaj kasnije je otišao u taj grad. Pred vratima jednog dučana vidio je čovjeka koji sjedi i upitao ga, a zar ti nisi onaj mladić Hafiz Kur'ana koji je bio tu i tu zajedno sa mnom, kaže jesam. Pa šta bi s tobom, ovaj mu je spričao šta se u stvari desilo. Reče mu ovaj čovjek, a šta je sa Kur'anom koji si poznavao na pamet? Kaže, vallahi sve sam zaboravio. Osim dva ajeta iz sure Hijr, kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže Rubama je vedu ledine kefaru levkanu muslimin. Često će požaliti nevjernici što nisu muslimani postali. Zerhum jakulu wa jatemeta'u wa yulhihimu l'emel. Fasev fe ja'lemun. Pusti ih. Neka jedu i neka se naslađuju i neka ih zavara nada. A znače oni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na riječi i djela koja vode u džennet i molim ga za džennet i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od riječi i dijela koja vode do vatre i da nas sačuva od vatre. Amin, ja rabbel alem. Kullama, kullama, kullama, kullama, kullama, kullama, kullama, kullama, kullama, kullama, kullama, kullama, kullama, kullama, kullama, تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها لقاء كلما كلما كلما كلما هي ذي القدس تنادي تتحدى الغاصبين فجرها لا بد آتي نوره الفتح المبين في يد القدس تنادي تتحدى الغاصبين فجرها لا بد آت نوره الفتح المبين كلما كلما كلما كلما كلما كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها لظى كلما كلما كلما كلما, كلما